चैत्र हत्र हत्र आही आई जाओ Y ahí cuando salí de eres. Y hay caminito de Arcala. Ahí yo me acordé de mimare y me harté de de yo ora olarreki izau. aiza bau. Ah, ah, ah, ah. llega a Ya si me ti irá. ya la vela vela me de have para uso y con oh,